Góðan daginn, góður hlustendur. Þið erum að hlusta þáttinn ESP Nei eða Já, 5. daginn 29. júli árið 2010. Gesti þáttar, þáttarins í dag eru þeir Jón Árni Bragarsson og Jón Steindar Valdimarsson. Eh, Stjórnundu þáttarins í dag eru Frosti Signarsson og Andri Signarsson. Velkomnir. Og, já, velkomnir. Þú, Takk Jón Steindar, ert uh, eh, lagfræðingar en líka fyrirverandi frangatastöður samtaka einarins, þangað til fyrir, fyrir stuttu og Jón Árni, þú starfar hjá eh, hugbúnafyrirtæki hér sem er starfar bæði innan Íslands og auðvitað landstænina líka er það ekki rétt. Við störfum á Íslandi, við seljum allar, allar okkar afverðir til uh, eh, fljóðfélaga við svegarum um heiminn. Og Európa samanslanda þar á meðal. Já, já. Fyrirtæki heiti Kaldris og þú ert bæði tölunarfræðingur og verkfræðingur. Já, ég er... Og frangatistjóri núna. Mentar verkfræðingur og tölunarfræðingur og unni þessum upplýsingatakni bransa í hansi mörg ár. Það aðlafi stjórnun og, og rekstur og já. síðan daglega rekstur þessu fyrirtæki núna sem við erum að vísu nýbúinu að selja amerísku stórfyrirtæki þannig að þetta verður þá erlend fyrirtæki að fjárfesta á Íslandi Ert eh, þú þá ekki sammála þeim sem segja að, að eh, það sé vonlust að fá erlenda fjárfestingu til Íslands nema við göngum í Europasambandið? Já, ég held að sé alveg ljóst að það er hægt að búa til lítil fyrirtæki á Íslandi og, og, og fá þau til að vaksa á dafna og, og selja sína þjónustöða að verður út í heim og á því hvort við erum í, í ESB eða ekki og að samanskapi ef að þau eru verðmætt að, að þá sækjast menn eftir að kaupa slík fyrirtæki eins og hefur sínt sig í síðustu tveimu fyrirtækjum sem ég hef vunnið í. Var það ekki til trafala í þessum eh, samningavirðum um að við værum sem sagt utan ESB? Ég minnist þess ekki hafið nokkur til að komið eh, upp á borð menn hafið bara aldrei ekki, rætt það þetta eru amerískir, þetta eru amerísk stórfyrirtæki sem að í raun og veru bara hafið sambandið okkur og spurði hvort þau vildur ræða við á um En æsi, viltu þér eh, eitthvað minnast á það? Það var eiginlega bara ekkit minnst á Európa, þetta var bara spurningum hvort að við næðum saman um, um, eh, um kaup á fyrirtækinu og þjónustu. En eh, sem maður byrjaði að spyrja kannski þig hérna, Jón Steindor, þú ert hérna, hérna segir okkur kannski frá því sko, þinni afstöð til Európa sambast aðildar og hvernig þú konsta mm. henni svona í stuttamóli. Já, já, ég skal reyna að hafa það ekki mjög langt en það á sér nú í sjálf og sér eh, langan aðdraðanda. Eh, ég fór svona að, að kynna mér þessi mál eh, og líka í tengslu við mína vinnu strax 1988 og þá var mikil gerjun í Evrópu og það var svona þessi svona undanfari að því að Berlínarmúrin fjall eftirríkinn voru mjög að skoða sína stöðu gagvart Evrópusambandinu og menn voru að, að, sagt, að velta því fyrir sér hvernig menn getur tengst sterkari böndum við Evrópu það var að verið að hrinda í framkvæmd áallunum með um minnri markað Evrópusambansins og eftirlöndin voru jú með frívæslunarsamninga en það var að verið að vika út Evrópusamband en menn voru svona að skoða þetta mjög en þetta var mjög í deglunni og þannig svona fer ég að kynna mér þetta fyrst og, og síðan hef ég eh, verið að fylgjast með þessu meira og minna sem sagt alveg síðan og, og hérna og í mínum störfum eh, hef ég tekið þátt í alls konar eh, samstarfi þar að segja bæði á ettvangi Evrópusambansi sjálfs, þó ekkit endilega mjög mikið en ég hef náttúrulega verið miklu sambandi við mína kollega á Norðurlöndunum og tekið þátt í störfum uh, samtaka sem heita í dag Business Europe þannig að maður hefur svona, já, svona verið alltaf mikið að, að fylgjast með þessu og, og ég hef svona í gegnum þessa reynslu allas sannfast alltaf betur og betur um það að, að við ættum að, að sækjast eftir aðeldaðurúpsambandinu og haga okkar væri í svona sem heldar til framtíðar betur borgið þar en, en, en utan og ég hef svona fyrir eitthvað stýsti þeirri trú nú þegar ég hef svona verið að tjá mig um þetta eh, að því maður hefur nú gert það eh, vegna þess, eh, oft verið spurður vegna þess að maður var að starfa á samtöku miðnaðurins og stefnum samtakana Það er auðvitað talað en um maður mjög mikið um þessi mála auðvitað fyrst og fremst út frá svona atvinnupolítík og, og því sem maður taldi og samtökin hafa talið væri alfara sælast sko, svona varandi starfskiliðin mm -hmm. en auðvitað er aðelda Európusambandinu miklu meira heldur en starfskilirði fyrirtækja, það eru auðvitað mm -hmm. polítík og það eru það er hérna saminning Evrópu, það er fríður í Evrópu, það eru mannréttindi, það er menning það er svo margt annað heldur en bara sko viðskipti og bara svona í beinu framhald að því sem að sessinautur minn uh, sagði og þú varst að ég, ég spurja hann eftir með hérna, hvort að menn hefði ekki spurt hann mikið um æsef og, og, hérna, og, og þess áttar hérna, þegar þeir voru að selja sitt, sitt eh, fyrirtæki að, að, að ég held að, að akkurat sem mér fannst svona, svona örlítill keimur koma af það er, þessi, það er þetta að við förum alltaf að mála þessa hluti algjörlega svart hvita sko. annarkvort eru þeir sem eru Evrópusinnar eins og það er kallað að, að þeir segja hér sé allt í steika því að, að hérna, við erum ekki í Evrópusambandin og allt muni verða bjart og fagurt ef við gungum í Evrópusambandið og, og hinnir sem að hérna, sem að hérna, hafa hinnaskoðuna þeir segja aha, galiðri skatt selt og þeir voru ekki í Evrópusambandin aha, það er allt, öll rökin sko fallin, þetta er náttúrulega ekki svona einfalt sem betur fer og ég, og ég fullir það alveg að þú Ísland gangi aldrei í Európusambandi þá mun Ísland halda áfram að vera til og, og, og við munum verða hér og allt það sko. ég held, ég, held bara, og ég held bara já já og samsagt blómstæð en ég held að við bara værum enn betur sett innan Európusambansin ég mm. vil ekki mála mm-hmm. þetta alls ekki svart, sko, svart hvít þannig ennú veröldun eins og ekki En, en uh, þá þú fáir sangættu þú fáir sömu spurninguna uh, e, Jónarni hvað hva hefur helst móta þína afstuðu er það viðstofræðist áttaka þín í viðskiptum eða á aturlífi eða er það eitthvað annað? Nei, það er í raun og veru tengist ekkert í, í raun og veru minni vinnu eða, eða aturlífi eh, svona bara réttilega að steita á því ég held að allir sem að reyka fyrirtæki þeir sækjast eftir stöðugleika og það er kannski á þeim vettvangi sem að menn tala um að það geti verið holdt að vera í ESB og, og, og við því segi ég sko við verðum sjálf hér heima að búa til stöðuleikan jafnvel þó að við færum í, í ESB ESB myndi ekkit færa okkur stöðuleikan ekki frekar en þeir færa okkur efru eða eitthvað annað þannig að <clears throat> ég vil meina það að við þurfum hvort sem er að ná stöðuleika sjálf eh, það sem maður fekk mjög ítil að huglega að þetta eh, er, er miklu miklu nær því að vera mm, tilfinningalegt heldur en, heldur en eh, byggt endilega á tölum eða, eða rökum eða staðreindum vegna þess að ef þetta veri byggt á tölum og rökum á staðrindum þá væri líklega hægt að afgræða þetta bara með því að setja nokkra verkra hengar niður við borð og, og finna út úr þessu eh, fyrir mér er þetta miklu frekar það að, að ráða eigin málefnum og ég segi það svona frá einstaklisjónamiðinu að þá er mínum eigin hag best fyrir komið ef að ég sé um, um, um mig og mína og ég vil meina að það sama eigi við um Ísland að okkur er best fyrir komið ef að við sjáum um okkar uh, okkar þjóðfélag að, að sem mestu og öllu leiti og þá er ég að meina það að laga umhverfið og framkvæmdinu og þess að þar og, og, og jú, fullt af fólki segir að við séum með buksuna neyður um okkur í dag og ég segi við skulum hugsa til hundrað ára, við skulum hugsa í miklu lengri tímabilum við erum eins og unglingurinn, Íslandi mínum huga er eins og unglingurinn sem að misti úr sig og við rýfum hann ekki inn á heimilið ef hann er 21 árs og mistiðu sig hann þarf að læra af, af mistöku sínum og halda áfram og þroskast það er það sem ég tel að við þurfum að gera um, og ég tel okkur miklu betur borgið utan Europasambandsins en, en, en þó samt í samstarfi við Europasambandi og í samstarfi við öllu í lönd sem við viljum eiga samskipti við og það er svona þeim sem er aðalega leitt að vera að kalla á reynangrönu sinni bara því að ég tel okkur betur borgið utan uh, eh, Európa-samhansins. Þannig að þú vilt ekki segja okkur úr EES til dæmis, eins og sömur. Ég hef, ég hef ekki móta mér beina afstuð til þess vegna þess að, að hitt er upp á, upp á, upp á pallarum, en ég sé í raun og veru eh, ekki slemt við það að við höfum málin eins og þau er í dag. Það er alveg ljósta á síðustu 25 árum og þá hefur okkur vegna vel frátturir eh, svona það sem að gerðist hér 2008 sem að, sem að hefur meira að gera með það er ekki ekkert að kenna einhverjum einum um en, en siðferði og, og slagt eftirlit og kannski eh, ekki nógu gott umhverfi eh, og þess vegna vil ég bara meina að við þurfum bara að halda áfram og þroskast og, og gera betur næst og, og ég er þeirra skoðunar að ekkit utanakomandi vald eða samfélag eða samdögmunni fær okkur eitthvað af því sem við þurfum sjálf að búa til stöðuleikan og, og þroskan um, mm -hmm. Ef ég má bara aðeins það er mjög aðtílisverð sem þú ert að segja og, og hérna, geti sjálfsög tekið undir mjög margt um, um það sem þú segir að, að, hérna, að okkur farnastöðu það best með því að, að hérna, stýra okkar eigin málum og, og það hefur aldrei sko kvarlaða mér að það að gangi Evrópusambandi þýði það að sko menn stýra ekki eigin málum því það er auðvitað alls ekki þannig að Evrópusambandið stjórni aðaldaríkjónum. Það, það er viðsverri, það eru aðaldaríkinn sem stjórna Európusambandinu, menn sko maður ekki gleyma því að þetta er samstarríkja og það gengur ekkit lengra en þau verða samálum. Svo hans með líka mjög aðtilsverta sem hann sagðir að þetta með að sko ráða sér sjálfur og hérna ég svona lefi mér svona að setja spurningamerki við þá hérna Uh, að, að, að við gerum það í dag og, og haf, höfum gert það já, mjög lengi því að við höfum auðvitað kosið að haga okkar málum þannig að, að við höfum lengst af fengið Amerikana til að, að passa okkur og vera með hér hérna Við erum núna með þannig fyrirkomulega að við erum inn í EES-samningnum og, og það er semst allt regluverki meðal hans allt regluverku utanum Íslands viðskiptalíf, uh, neytendavend, náttúruvend, uh, bara nefndu það, er allt búið til af öðrum þjóðum en okkur. Þannig að við erum ekkit að stjórna okkur sjálf af þessu leiti að við erum, erum að taka upp þannig við lútum í þeim skilningi eh, valdi ef við viljum kalla það e, erlendra þinga og erlendra aðila og þannig að sko ég er ekki vissum að það sé endilega sko svo stór munur á þessari hugsun sem þú ert með um að við hefum að kunna okkur okkar einn fótum mm -hmm. orráð að ég held að það, sko, það er alveg jafnbrínt undan og utan sko, Evrópusambansins og ég hef alltaf sagt þér að mennir að tala um stöðuleikan sem að þú nefnir réttilega að hann verður við að skapa sjálf við, það, það er engin töfralust að taka upp Evru og, og ég hef alltaf sagt að ég held að kreyfis nefnilega að það sé ennþá erfiðar að halda utan mefnahagslífið um með Evrunni en ef okkur texta og við gerum það vel þá farnast okkur enn betur og það, það, það er kjarnimáls og ef við lítum þó að þú líkir okkur svona við ungling og það er auðvitað rétt, við erum ekki mjög gamalt líðveldi eða, eða í þeim skilningi og, en ef við horfum á sögu okkar í eh, varðandi gengi, krónu, stöðuleika þá, já það er nú ekki til þess að hrópa húra fyrir satt þessi. En ég ástættur, ég framhaldi þessu að því að ég er ekki samt staðrænd að, að mjög margir íslendingar móta afstöðu sinna á svipum, fósundum og jónatni að á þessari svona sjálfstæðis hugsun sem er mjög rík í okkur, við erum eithjóð og við hérna við svona, já, stolt eithjóð og, og tengjum okkur ekki kannski mikið við meiland Evrópu, erum svona mitt á milli þessara heimsálfa já, er þetta kannski ekki einn svona stóra ástæða fyrir því að margir telli að við munum fella alla aldarsamninga við Európa-samöndi? Jú, ég, ég held, og mér finnst það sko, sko Já, stendur, er, erstu björn síðan á að þessi, þetta muni breytast? Heldur að afstæða þjóðurinn muni eitthvað breytast á næstunni? Og þarf ekki að höfða það með eitthvað með rökum til? til. Já, sko, ég, ég, til, það, ég held að við séum svona að tala um og, og, og Jón Sessunöttu minn lísti svo ágætlega þegar hann var að, að, að lýsa því Sagt, hvernig hann hefði mótað sín afstöðu, það var ekki af því að hann væri verkfræðingur eða tölvunafræðingur eða, eða hefði selgt fyrirtæki eða hvernig það var heldur hefði hann svona hugsað og þetta væri svona meira og hann sagði það bara alveg beint út þetta eru, þetta eru tilfinningar, ég tek afstöðu svolítið út frá tilfinningunni um að, að okkur sé eigum að vera sjálf og ráða okkur sjálf og ég menna það er bara mjög góð og eðlileg hérna, tilfinning og nákvæmlega ekkert við hanna að aðtuga en, en sko ég held að við megum sko þegar að, að, að og ég er alveg sammála því að, að tilfinningarnar munu ráða mjög miklu um hvern, hvernig þetta, þetta fer allt saman en ég held að við verðum að sko reyna svolítið að samina sko tilfinningarnar og, og, og, og rökinn í málinu og ég til að svara þér Rosti þá held ég að að, að svona, þegar við ræðum þessi mál uh, betur og, og, og reynum að gera það svona svolítið yfirvegað og, og einmitt að, að tala um bæði tilfinningar og rauk og það er hvorut sko æðræða betra en hinn en ég held að það sé gott að hafa góðan koktilaði til þess að komast að, hérna, að nýðastöðu þá, þá held ég það og ég held líka að við bara horfum á að við erum mjög uppteknir af, af hérna, sko, skoðanakönnunum og svona og menn vísa í þær svona þegar það hendar að að, að ef við horfum á síðustu tíu ár að þá veitum við það að, að eh, lang eh, stærstan hluta af þeim tíma hafa Íslendingar viljasækjum yfirleitt alltaf verið fleiri hlindari aðild en ekki núna síðastliðið ár þá hefur verið annað upp út í nýjum það er algjörlega hár rétt og, og, en þú veist þannig að ég held að við eigum nú frekar að taka svona svolítið meðaltali yfir tíma heldur en að, að hérna <laughs> að höfku á svona eh, punkt þannig ég, ég held að þetta breytist, ég, ég trúi því Jónan, erst þú sammálað þessu? Erst þú björnsýtna á að þetta breytist? Að, sagt, að eh, þjóðin munni þjóðin segi björnsýtna á að, að ég myndi líka orðaðið að það er <laughs> ég, ég eh, er ekki þeirra skoðunar að þetta munni breytast ég tel að eftir því sem að fólk fræðist meira um Európa samandið og aflýsi meiri upplýsinga og, og, og þá hlutlaustra eins og að þá held ég að fólk komist að þeirri niðurstöðu að við okkur sé betur fyrir komið uh, utan Európa-sambandsins það þýði ekki einangrun það þýði ekki að við getum ekki sami við Európa-sambandið og önnur lönd í heiminum og það þýði það að við getum tekið upp lög og reglur annara en þau eru ekki lögin og reglunar eru ekki sett fyrir okkur annar staðar frá og kannski að koma aftur að þessu að, að stýra sér sjálf það sem, það sem að er svolítið mikilsvert fyrir mig og ég er að upplega núna og með fullri virðingu fyrir uh, uh mínum nýju eigundum af fyrirtækinu að það er talsverðum munur að reyka 38 manni fyrirtæki þar sem við seljum og setjum um þjónustunar og gerum samningarna og, og, og þetta allt saman sjálf í það að verða lítið hluti af 9000 manna fyrirtæki Í dag ef að ég ætla að gera sanning við flugfjölu út í heimi þá þarf það að fara til þryggja deilda yfir í Ameríku þar sem að það farið í gegnum lögfræðinga og þessotar sem er ekki beinu tengslu við viðskiptæðin sem ég tala við. Þannig að ég verða vissuleiti millilegur. Ég get ekki snúið þessu hratt eh, við og, og ég get ekki sleið af til dæmis eh, verðónum til kúnan og gengi frá samningi og þessotar. Ég get ekki gert samning og sagt svo ég ætla að ráða starfsmann heldur þar ég fór að leiði fyrir því og þá sittur einhver kall einum meginn sem segir tekjurnar og kostnarinn er ekki nógu góð, færði ekki að ráða og þess vegna segi ég að, að þetta að verða hluti að starra unity, það færir þér alltaf eitthvað en það tekur líka helling frá þér og <clears throat> ég tel að, að þessi þjóðfélög sem að, að við erum að tala um, þessi vesturinn þjóðfélög, þau þroskast og þau, þau dafna best þegar þú ert með sem flest lítil fyrirtæki og við getum hort til dæmis til uh, það eru til fullt af stórum góðum fyrirtækjum en við getum hort til dæmis á fyrirtæki eins og Microsoft sem búið að vera stort og mikið fyrirtæki í mjög langan tíma þeir eru með sér deild í því að horfa út á markaðin og finna lítil fyrirtæki sem eru sem við kallum innovative og, og, og skapandi uh, og ef þeir finna réttu fyrirtækin þá kaupa þeir þau ekki til þess að færa þau út á markanum heldur en til þess að ná inn til sín þessum sköpunarkrafti og nýjungum og þess að þar Og þess vegna segi ég á sama hátt að þá held, held ég að Íslandsi verði skapandi og meira öflugra sem, sem lítið þjóðfélag með sína sérstöðu og með, með sínar öðlendir og, og, og við vitum að það er sérstöða, við erum með, meiri, segja, meiri sérstöða heldur en Greikland eða Írland eða annað, við erum hérna alveg út á útnára í raun og veru. En við getum samt sem áður verið hluti af Evrópu eins og við höfum alltaf verið og við getum samið við Evrópu og og Sviss-Líkstenstein og, og Noregur og Ísland það er góðu lífisland í öllu þessu löndum og eru með góða samninga við Európa-samandi og ég sé í raun og veru ekki hagi því fyrir okkur að gerast aðilar að Európa-samandinu af því að við getum samið við þau En heldur mm. þetta þessi hægt að, að, að Ísland verði bara eh, hérna, minna skapandi eh, lítil deilt í Európa-samandinu Er það eitthvað sem að þú tilur sem mikil hætta fyrir Finnland núna sem að var þetta mjög skapandi í aðdunum málum og er núna hlutið að Europasambandinu? Menn hafa kannski tekið þetta nýfundarland? Já, það er endar ekki, ekki í Europasambandinu heldur, ekki í Kanada en, en hvað hva heldur með þessi land? Gildir ekki það saman um þau? Jú, auðvitað gildir það saman um þau eh, og, og auðvitað getum við ekki sagt að Ísland sé eins og Finnland eða Ísland sé eins og Írland og, og, og við getum heldur ekki sagt að það fór illa fyrir Greiklandi og þess vegna við ekki að gera þetta og það fór, fór illa fyrir Írlandi sem að vísu var kallaður tígur á sínum tíma, það er ekki mjög langt síðan að menn kalluðu Írland tígur uh, Evrópu því að þeir fór svo hratt sko úr því að vera kartúlumændur í því að vera uh, eh, IT sjoppan fyrir Evrópu mm -hmm. uh, þannig að við getum aldrei sagt að hún fara fyrir okkur eins og einhverjum öðrum því að við erum öðruvísi alveg eins og Finnland var öðruvísi en aðrir og Svíþjóður var öðruvísi en aðrir en ég finnst að tekið eftir því síðustu 15-20 árin um, að maður sér minna af þessum þjóðum svíjum, finnum á allþjóða vettvangi og það er vegna þess að Svíþjóð og Finnland ég segi stundum hafa mista vissuleiti sitt sjálfstæði eða, eða fullveldi þau eru ekkert endilega beinir aðelar að hlutun sem er að gerast í heiminum heldur er það Európusambandið og Svíþjóð tekur þátt í því sem hluti á Európusambandið kannski er það bara gott en mér finnst það ekkert endilega gott ég, ég, ég er alveg sáttu við að séu fleiri einingar sem vinna saman að hlutunum uh, United Nations er ekki, er ekki setur ekki lög og reglur fyrir aðaldarþjóðunar heldur eru það samtök eða reglífarsamtök og hafði gert margt gott í heiminum En þú hlýttur verið okkar í saminu þú? Já, já, ég hlýttur verið okkar það Já, já, ég, eh, sko ég, hérna eh, þetta er svo skemmtilegt að hérna, við erum svo mikið sammála, ég og Jón en, en, hérna, en ekki alveg út frá að, sko sumu hérna, <laughs> forsöndum sko, það sem að ég held að, að sé, ég sé sko enga ástæðu til að, að hérna, ætla það að Ísland eh, sko verði eitthvað minna Eh, frjótt eða, eða, eða eh, nýsköpunarland eh, sko þó að gangi í Európusambandið vegna þess að svigrúmið sem við höfum til þess mingar ekki nokkuð ég sagði ekki að Ísland yrði minni skapandi ég sagði líka reyningar eru meira skapandi já, og þá, þá tóstu sko samlíkinguna við, við fyrirtæki mm. sem að er sem að ég held að eigi alls ekkit við sko, um, um þetta samstarf þetta er ekki, ekki, ekki þannig sam, samband þannig við verðum ekki eins og þú varst að lýsa því hvernig, hvernig þín staða væri í dag eh, eh, þannig er það ekki og það má segja að, að, að sko, það sem lítur að umhverfi fyrirtækjana það höfu við eh, sko, meira og minna sagt, í dag það mun ekkit breytast og Evrópusambandi mun ekki skipta sér að því En eh, já, við ættum að fara með þessu umræðu hérna eftir skamastundu þurfum að fá nokkrar tilkynningar en eh, þetta þýður hlust á þáttinn ESB að ég er Nei eða já Ég eða já <laughs> Ég eða ég Nei, nei Ég og nei Nei eða já og, og stjórnundur eru að ég er Andris Jónsson og Frosti Sigurjónsson og gestur okkar er Jón Steindor Valdimarsson og Jón Adni Bragarsson Já, það eru komin aftur ég er útverfið sögum Þetta er nefnum ESB Nei eða já Andris Jónsson heiti ég og með mér er Frosti Sigurjónsson og Við hefum verið að ræða við þá Jón Steindor Valdimarsson, lögfræðing og fyrirhundi frangatastöru samtakaði innarins og Jón Atna Bragason, verkfræðing og hugbúnaðsérfræðing hjá Kalítris. Frangatastöru? Já, frangatastöru. Þeir séum daglega rekstur. Daglegur frangatastöru. Og við ætlum að færa okkur aðeins yfir daglega umræðu hérna í þessum Európa-sambandsmálum. Það sem er að gera svona eftir að bauja í þessum samningum Íslands við Európa-sambandið. Nú var ríkjaráðstefna í þessari viku. Össur var á Eh, fundi úti í Brussel Ríkjárastafnir þess að allar fulltrú ríkistafnir að koma saman ráðherrar og sikur um flokkum og... Ríki út af ríkistafnir e, e, Já og sem voru þarna til að fjalla og Stefan Fuli létt hafa það eftir sér að Svo kom hann að fórsæti saman að þetta lögna og þarna var, voru menn svona að lýsa afstöðu sinni bæðið Europasambandið og Ísland og Össur lýsti því yfir að hann hefði fulla trú á því að, því að það næði saman í, í þessum erfiðum álum mm kannski í sjárhundsmálunum sem verður kannski erfiðastamálið þá hafði hann full að trúa því og talaði mikið um það hversu skapandi eh, lögfræðingar erfarsamfélags getur verið eða vildu en Stefán Fjöli náður semtöðustundis hafði þá orðið því að það erði yngar varanlegar undan þáur og hérna auðvitað eru þarna menn að lýsa svona sínum svona sín afstöð við, við, við gerum ákveðna kröfur um undan þá frá fiskveiðstefnu sambasins en, en þeir um leiði segja bara að það verði yngar sko og hérna, hva, hvað finnst ykkur um þetta? Hvernig, Jón, mm. Jón Stendor, hvernig fælist þú út í úr þessu? Já, ég held að þetta hafa nú verið svona bara mjög hefbundið upphafa á, á, á þessu ferli og svo sem eins og hverjum öðrum samningum að, að mennu þetta að byrja á að hérna, tala um hérna, sína ítrustu kröfur, ekkert óðurleitt við það og ég held að þetta sé mjög hefbundið og það er mjög hefbundið að, að, hérna, að Európusambandið og það ítrekar það hvar og hvena sem er þegar er rættir við Európusambandið það segja þeir alltaf það er verið að ganga hér í klúb við erum með okkar reglur þetta sem er kallað aki kommunutér það sem áunist hefur og því verður ekki breytt og það er enga frettir í þessu en það sem að, að össur er að vísa til og menn er að tala um þegar menn er að að tala um sko samningaviðræður og þess aftar að þá hafa menn og þetta með hérna, hérna skapandi lögfræðinga sem að sumi líta nú á sem þess <laughs> sögn en, en, hérna, en, en þá er það þannig að, að, að menn gera það þannig að menn sko leita, nú er Ísland sko er, er að koma nýtt að og Ísland er að mörgu leiti eh, se, mjög sestaktar við erum staðsettara sem við erum, við erum mjög strjálbíl, við erum fámenn við erum fiskveiði þjóð sagt, fiskveiðar eru óvinnilega stórt hlutall á okkar, okkar hérna, atvinnulífi, við erum í mjög stóra efnahagslöksu hún er einangruð frá lögsögum annarlega, þannig að Ísland er ekkit, það, er, það passar ekki inn í og þá, hvað gera menn þá þegar hlutinir passir ekki inn í eitthvað mótir þá, þá, þá reyna menn að sjá býtum, jú, það gæti nú passa hér og hér og hér og svo segja menn, við verum að gera eitthvað nýtt hérna því hérna, þetta er ekki það sem við hefum fengist við áður og það er það sem er átt við alveg eins og þegar menn fór allir inn að tala um heimskauta landbúna þegar það var að semja við Noregsvíja og, og Finna eh, hafi náttúrulega enginn verið að hugsa um heimskautarlandbúna því <laughs> eða norðan þessari 60.000 eða hvaða nú var mm af því að þess þurfti ekki en nú þurfti þess og þá þurfa að menna að finna út úr því mm. og það er nú einu sinni þannig að, að sam, aðildar samningarnir sem eru gerðir að þeir eru, eru rétt, jafn, rétt háir uh, því, því sem fyrir er vegna þess að afhverju eru þeir jafn rétt háir það er vegna þess að á endanum samþykja öll aðildaríkin bæði þetta nýja mm -hmm. og öll þau sem fyrir eru aðildarsamningin og þar með, þar með öðlastan þessar stöðu Hva, Hvað með flökkustofnana eins og hérna, sem er nú 30% af okkar aflaverðmæti er eins og til þess makrillin núna já. er beinilis erfusambit að, að spyrna ef að hælum og já, það er beinilega eh, taka mjög djúft í árunni það er jæfnvel verið að tala um að setja viðskýtabann á Íslandika við já. hættum ekki að veða makrillin sem er að geta sandsíl og lundan át á gatti eins og Adni <laughs> Jónsson segir við, hvað, hvað eigum við ekki og ef við verum konirinn í erfusandu hefur þú þá ekki ágjörð að jæfnvel þó að þetta næðist fram sem mm. þú ert að tala um mm -hmm hefur engar ágjörð að því að, að við þurfum bara að taka því sem að okkur er rétt með þessar flökkustofnum ekki beinlinis en ég heldur ekki að halda því fram að, að sko þar verði ekki að, að það verði alltaf eins á rósum, það verður tekist á aðeldaríkinn takast alltaf á það, það, það er þannig, þannig er það þegar þú ert með sko, hef, þá erum við sýttum já, já, en það, það skipfrásti það er ekki, ekki málið, þú hefur sko lesið hérna, við talið við Tímo Summa í, í, í frettablaðin í dag, það sem hann er að tala um að hann hefur stjórnað yfir 100 ríkjar ástöðum innan Európusambansins, það sem hefur verið að fallum og það er aldrei gósið Evrópusambandi það vinnur ekki svona það er mjög mikill miskilningur finnst, e, e, en, en, en nota benni, ég, ég vil ekki sko að menn hafi heldunina grillur um það að ef við samþykjum ekki eitthvað þar með bara sko, verði aldrei tekist á um það, það er auðvitað ekki þannig en megin reglan í svona þessu samstarfi því að þetta er ekki þannig að þetta sé þessu sé stjórnað af, af þessum 27 komisurum, þetta er samstarf ríkja og í ríkja samstarfi þá reyna menn alltaf að ná sankúmulegi og af hverju reyna menn það það er vegna þess að þú veist aldrei hvenar þínir hagsmunir eru upp á borðum og þú þart að hafa sveianleikan og þú þart að fá Stundin að menn taki tillit til þín mm. og, og þá reyna menn að taka tillit til hvers annars því að svona samstarf það brotnar um leið ef að menn eru alveg á sko, stífustu fjöðrum, það er bara þannig Jónandi, maður spyrir þig, heldur þú að koma upp svo tími að einhver tíman getur við sagt að einhver, einhver erbúð þjóð þurfi sérstaklega okkar stuðningi halda til að ná sínum álum fram heldur að er einhver er ekki verið að taka í burtu neitunumvald smá þegar þetta var núna í, meira um þetta sko, nú er Lissabon sáttmálun og þá varu tekin í burtu sko ákvæði um allir þurfa að vera sammála er, Ég verða veginn að ég hef nú ekki mikið velti fyrir mér hvort að, að, eh, hvort að einhverjar af þessum 27 þjóðum sem nú eru í ESB þeir stöngt hérna og okkar stuðningi halda því að ég á samanskapi og við höfum talað um að, að við fengjum mjög lítið vægi Eh, þó svo að, að bendir réttilega að við höfum ekki það í dag af því við erum ekki í ESB að, að eh, þá get ég ekki ímynda mér að okkar vægi hefði í raun og veru neitt að segja eh, sem stuðningur við aðra nema, nema bara svona politist þannig lagað við, við komum ekki til með að hafa neitt vægi að mínulti þarna inni eðlilega verandi þetta lítil eða við skulum segja verandi þetta fámenn við skulum ekki gleyma því að Ísland verandi 100.000 ferrkilometrar er 900.000 ferrkilometrar ef við tökum mm. lögsöðuna okkar með þannig að við erum í raun og veru miklu starri landfræðilega séð heldur en að menn líta bara á íbúafjöldan og ef <clears throat> við tækjum alla þá lögsögu og fengjum atkvæðamagn með við ferrkilometra, lögsögan meðtelinn þá værum við starri en tíska landleiklega hérna En mér langar að benda á annað því ég hafði svolítið gaman að þessu, þið voruð að tala um að, að það sem er eftir bói núna, nú var verið að samþykja semst að ganga til viðræðina við okkur eh, sem að ég tel bara vera hluta af aðlögunaferli en ekki viðræður eða samningar. Eh, mér finnst þess að þetta sé í fjörðarskiptið. Við sóttu, lögðum fram umsókn tvísar og, og síðan er... Eh, Ég kannu ekki alveg fullskila þessu, síðan uh, þurfti ráðhæra nefnd að samtíkja okkur og síðan álegtaði held í Európa þingið og nú er það ríkin öll, það er, það er eins og, og mér finnst þetta lýsa svolítið Európa samandir að það þarf alltaf taka svo langan tíma af því að það eru svo margir sem koma að sem menn nota sem, sem, sem positífan luta því að þetta er samkominlega allra og, og þá segja ég já en er ekki er ekki kannski bara miklu hendur að fyrir okkur að semja við að Europasamund, það er bara einna mútið einum um þessa luti og þurfum ekki að taka þátt í samkvörulli 28 þjóða sem að eru ekkit eins og við og hafa í raun og veru kannski þessi 20, þessar 27, það segjum kannski bara 5 stærstu, eiga miklu meira sammeinlegt nokkur tíman held þeirra á milli heldur en með okkur og þá er ekki endilega að segja og þetta er ekki einhver þjóðverðnis rempingur en eitt svo leiðis að við séum svo sérstök og við séum svo spes við eigum bara heima annar staðar og við eigum heima á eigu langt út í ballarhafi við 50-60% af, af okkar tekjum eru af sjáarúti en ekki stálum álmiðnaði og svo frammeins það eru lönd innan ESB sem að eiga ekki eins og ný aðgangað sjó en eru auðvitað samt sem áður hluti af batteríi sem að reykur sjáur út á stefnu ESB þannig að fyrir mér er þetta já, ég, já. Sk skrítin framgangur mála mm, mm, já stöndur eh, eh, sko, Jónatni bendir á að við séum lítir og með ólíka hagsmunni mm. Eh, en er ekki og, og ólíklegt að verður kannski tekið til þeirra í, í öllum álum en þú sagðir að í byrjun þáttar eins að þú hefur mikla reynslu af svona öðru samstarfi og eh, er ekki rétt að það er mikil hefð fyrir til dæmis á Norðurlöndin og, og í setjum tíð Eistrasansríkin eh, vinni saman innan öðru eh, sambansins og gæti svona hagsmuna hvors annars og það er nú að tala um lönd sem er mjög lík okkur lík samfélög og hafa líka mikið vægi krafti sína hérna, velgengni og svo framvegis Jú, jú, þetta er sko í þessu samstarfi eins og allstaðar það sem að, eh, hvað var að segja, margir aðilar koma saman að þá myndast hérna einhvers konar svona blokkir út frá hagsmunum og það eru þetta rétt að mjög oft eiga Norðurlöndin sko saminlega hagsmunni en það þarf ekkit endilega að vera það eru ymsar, ég hef einmitt sko spurt að þessu verið að reyna átt af þessu gangverki og það getur verið bara eftir sko málefnum dagsins svona hvar menn finna sér bandamann ég meina þegar við erum að vantarlega, eh, nú segi þegar <laughs> hérna, og ef við værum að eiga við eitthvað málefni eh, sem að, hérna, sem að hérna, varðaði okkar miklu, þá myndum við náttúrulega reyna að finna bandamenn sem við höldum að að annarkort hafi svipaða hagsmunni eða hafi, eða hafi samúð með, með þeim hagsmunum mm -hmm. og það getur í dag verið Norðurlöndin, á morgun getur það verið, verið þess vegna Gríkland og Spátna Portugal, hvað veit ég. Það kom okkur kannski óvart í æsideilin að þá voruða pólverjar og færingar sem stóðu með okkur en, en Norðurlunda þjóðunar þær stóðu með breytum og hollendingum í þessu deilumáli sem að ennstendur og er óleist Já, og maður kannski en, getur ekki dreitt sér veitt eða neitt í þessu, það er bara eftir hvað menn sér á hagsmunum sínum best borgið hann hafa sagt þessu flaugur að, að hérna það er ekki utanrikkismál eru það er engin vinnunum að hagsmun, hagsmunna sinna Já, já, það er auðvitað og ég held að við Íslendingar séum nú sko lang bestir í því að, að gæta mjög að eigin hagsmunum og eh, ég, mér finnst nú svona stundum verðum manni nú um og ó sko hvað við erum miklir eigin hagsmunna segjir í allir okkar framgangu og okkar við þarfum við til umheimsins en ég veit aðeins rétt á að, að, að hérna að bregðast við eh, sessunaut mínum án og jóni þegar hann var að tala um sko fiskveið þó þannig að það er alveg rétt að við erum það eh, á stórum hluta og þú nefndir held ég sko 40-50% af okkar tekjum, það er nú reyndir á millir 30 og 40 og mingar hratt í, í hlutfalli af okkar umsöfum í, land, í landinu og það sem að, að er að breytast og hefur verið að breytast mjög hratt á síðastleinu tíu árum og, og, og þú ert einmitt hluti af þeirri umbyltingu eh, og frostir hendar líka að atvinnulífið er, er að breytast mjög hratt og við erum að hverfa í æríkara máli, mæli frá því að vera svona háðir sjávar út við. Þannig mjög mikilvægur, þetta er skýrt fram en við verum að verða minna og minna háðir og við erum alltaf ekkert á landbúnaði Þa, það er allt önnur ella, það, það hefur ekkert með, með þjóðarhagi þeim skilningi að gera að hérna nefn, nefnast bara gjalderi og uh, já, tryggja fæðuröki sko, og já, sko, mjölku góð já, en sko hvernig alltaf tryggja fæðuröki ef eitthvað gerist og við getum ekki flutin ólí, við getum ekki flutin fóður það er ekkit, ég held að fæðuröki verður við að tryggja með þessum greiðustum og mestum og bestum viðskiptum um heiminn meða landbúnaðarafurður, ef þú ert raunverulega þessum fæðuröki að lifa í þróðu nútíma samfélagin ekki þið megið ekki segja það að vera andvígur aðvild einangrunstefna sko, ég, ég er ekki að segja það, nei, ég er þú, bara að vinna frosti kemur já, strax upp með fæðuríkið og eitthvað svona Þú segir með sem mestum og bestum tengslum við umheimin Við erum ekki að afsala okkur tengslum við umheimin þó við göngum ekki eh, Nei, nei, alveg, hárið, ég er sko. algjörlega að sammála því, við erum ekki að afsala okkur því, ég held að þau verði betri og ég held að, að sko þegar við erum að, að velta fyrir okkur framtíðin og framtíðar hagsmunum og ég held að við erum einmitt að hugsa þetta til langstíma eins og ég held að þú hef nefnt hérna í, í upphafi ekki, ekki að láta skamtíma sjónamiðin ráða og þess vegna vil ég alls ekki að við ræðum um þessi mál af því að bankakerfi hrundi fyrir tveimur árum í mínum huga hefur aðelta Evrópusambandinu ekkert með það að gera það hefur heldur ekkert með æsef að gera bara ekki neitt, þetta eru bara svona fyrirbæri einskiptis fyrirbæri sem koma mhm. upp og við höfum ekki að mhm. tala með um þessi mál út frá, út, út frá því En það fer maður ekki út út úr ESB að maður er komið þar inn Já það Þess vegna þurfum við að tala já, um það til næstu hundrað ára en ekki til sko, næstu tíu ára Þetta er að vísa ekki rétt hjá þeir því að þú getur gert það Nei, byrju, þú ert lagfræðingur, þú verður að vera praktísku núna. Já, nei, það er bara þannig. Segðu okkur hvernig praktíkin er að venda á hana því þegar maður er búin að vera inn í tíu. Já, þá ætlum ég að spurja þig aftur, sko. Nei, þú verður að svara þér. Nei, ég ætla að svara þér. Ég ætla að svara þér. Þetta er ekki gafandi lagfræðingur. Bíðin og róli, bíðin og róli, bíðin og róli, sko. Fyrsta lagi hefur eitt ríki gengið úr Europasambandin, það er síðan erum við konum með nýjan sáttmála sem er kallað Lissabon sáttmálin það er skýrt ákvaðum það að mér geti færið út ég er búin að lesa þeirri svar og í því stendur ekkit hvað gerist og, er, og hvað kemur í staði þá ætlum ég, ætl ég nefnilega að svara þessum öðru Já. þegar að, að hérna, fólk gengur í hjónaband hm, ruggla saman reytum eignast börn eignast vinn og kunningja þá myndi einhver segja það er óðsmannsæði og það er ekki hægt að slíta sig út úr svona sambandi það, skil, það er miklu mér hefð fyrir því Nei, sko. já, hefð fyrir því og ég enda Ég vil sko, einhverjum jónabanda í dag rofna en hversu mörg, mörg rof hafa orðið frá Európa Já, það verður orðið þetta Ég held að geti nú sko, alltaf um Einu sinni verð, en þá spyr ég þið bara Hakkur í hef Erðu leiðið mér aðeins að þið heimtuðu svari og þá spyr ég bara tilbaka af hverju er ekki, sko, er ekki óerðir í Evrópusambandinu af þjóðum sem vilja komast út ja, ja það er bara engin þjóð sem vill, sko, hefur, hefur hingað til þess vegna hefur ekki reynd á þetta sko, það er hellingur af almenningi sem vil komast út já, eh, já, en, en, en, engin þjóð engin þjóð við, við, við skulum bara sjá hvernig skoðana kannan sem að þú mm. reyndar vilt ekki taka alltaf makka á ég var ekki að segja það, ég var að segja ég vil að við verðum bara að horfa á þeir í sammingi spurningun þín í mér eftir auða þú spurðist núna síðast mm. af hverju er ekki fólk í kröfugöngum að hætta Europasambundinu Nei, ég sagði já, það ekki, ég sagði það er það ekki sko. Já, það er, af hverju er það ekki? Nei, ég sagði það ekki, ég sagði það er það ekki, það er engin þjóð sem hefur krafist þessa gangur Európsambandinu, viltu nefna mér eina? Ég skal nefna það að... Viltu nefna mér eina þjóð sem hefur óskað eftir því að gangur Európsambandinu? Nei, nú ætla ég bara að fá skýrst svar, þú heimtaði skýrst svar frá mér og nú vil ég fá skýrst svar frá þér, hefur einhver þjóð óskað eftir því að gangur Európsambandinu? Það verður engin stjórnvöldin þóra það ekki Já, það eru stjórnvöldin sem, já, sem, <laughs> sem að stýra Er ekki rétt hjá mér og þú sé þessar niðurstöður kannana líka að, að 90% að, að þjóðverðan þeir vilja ekki efruðna lengur 90% að hollendingum Ég voru hendar ekki sé þessar kannana Það eru 92% hollendingum Í Greiklandi eru líka meira hluti almenning sem mótið í mhm. að hafa efruð og skinja ekki nema vandamál mm. síðan er líka anstað við aðild að Evropasöndun að vaksa og það er það meðal almenningsins og maður veldi því fyrir sér af hverju til dæmis var þessum Lissabonsáttmála hafna sem að mm. í honum er tala um að færa meiri völd til uh, Brussel til miðstjórnarinnar og það er alltaf þessi sífælt meiri samræming og, og nánari samvinna og, og fleiri völd sem farið til Brussel mm. og fólkið sjálft vil þetta ekki heldur eru það þeir sem eru að stjórna sem telur þetta betra og endala mm. og allir góðs en fólkið er bara ekki sammála og þá fyrir að koma að þessu sem er líðræðis skorturinn á líðræði í Európa-samtunum sem fyrir vaksandi dag fyrir degi þessu stjórnað af hvað frangatastjórn sem er ekki kosin og ekki að reka hana Þetta er ekki rétt í áðurfrosti Európusambandin er ekki stjórnað af frangatastjórn Európusambandin er, stjórnað, er stjórnað af aðildaríkjum Aðildaríkin <laughs> Já, já, en að, það eru aðildaríkin sem stjórna Já, já, nei, það er, er, er frangatastjórnin Við veitum báða hvernig það virkar Já, já, en það er ekki, það ekki 27 komissara sem stjórna Európusfrosti og, og það veistu að það er ekki þjóðræðkvæð greiðslegur um, um fyrirkomla, ég get ekkert sagt af hverju tiltekið land hefur þann hátt á að hafa ekki þjóðaratkvæðagreislum eitthvað, það er eitthvað sem þessar þjóðir ákveða sjálfar það vegna sem var ekki bara við hefum til dæmis aldrei haft þjóðaratkvæðagreislum fyrir um æsef og það var sagt nei við hefum ekki, já já, og við hefum ekki haft þjóðar hérna, jú við hefum haft, þetta er ekki réttum um, en eins og nátt þjóðaratkvæðagreislu og það var um áfengisbann og þið hefur síðan reyndi á það þremur árum síðar að við þurftum að senda, senda, selja saltfisk í Portugal og Spánar og, og Spánverðar sagði, herri, við kaupum eitthvað saltfisk með að við kaupum það okkur vín og það voru þrýr menn út á Spáni sem afnumdu þjóðratkvæðagreisluna og bara keiftu vín og við fórum að drekka vín. En, en aftur að svona, því sem er að gerast þessa dagana, nú eru þessi liku fyrir til að fyrir þinginu sem hann telur verið tekið afstæð til núna í haust Já. sem er flutt af þingmannum allra flokkarnar með sjálfstæðis, nei samfélkingarinnar og síðan eru núna vaksandi svona eh, tilfinning eh, fyrir því að þeir sem að, að með alþing, alþingismanna sjálfa sé að eh, daga uppi að það rennum fyrir þeim það ljós að þetta sé ekki vera að kanna hvað er í bóði heldur þetta hálfgerðar aðluguna viðræður og hérna verður hellingsbreyting að gerast á Íslandi til, á meðan þess áðurinn kemur að hérna, aðkvæðagreiflunni og miklu, kost, miklu til kostað og skoðanakannin er allar á eitt veg það, það verist fjarund að fylgi við þessa hugmynd og núna er um, afgerandi eh, meiluti fyrir því að draga umsóknum tilbaka hvernig sjáu þið þetta þróast hérna, hvað er, er, er þetta að halda þessu til streitu ég reyna með eh, Jón Steitur við fáum að heyra því svara en byrjum mm -hmm. Jón Átni hvernig sér þú þetta að þróast og kannski bæta við er skynsalegt að draga umsóknum Já, hverju kostar þú kalla þessi tínum hjá? Skoðan, ef ég er eða þessu sjálfur þá myndi ég draga hann tilbaka á morgun uh, vegna þess að ég tel að við hefum ekki derindi þarna en ég held að við séum eða eh, miklu af peningum og orgu í þetta uh, starfsfólki í ráðanætunum ég held að við séum í aðlögunar að held ekkit, við erum í aðlögunarferli og, og, og næstu 12-18 mánuðina þá þurfum við að breyta ymsum hlutum hérna til þess að verða eins og Europasambandið löngu áður en að samningur liggur á borðinu sem verður eh, jafnveilsettur í þjóðaratkvæði sem er þar höfðingi ekki bindandi með að við nú er endi lög um, það er svona til ég að við eigum að draga, draga þetta tilbaka í kvelli, ég held að þetta sé bara í raun og eins og margir á að tala um þetta er í raun og bjölluðat hins vegar held ég að sé alveg ljóst að, að ef að þessi til að verður lögð fyrir þingið að þá munu ríkistjóðlinar ríki, ríkistjórnarflokkanir þeir munu gera allt sitt til þess að hanga á völdum í landinu og verði þessi til að samþygt að draga umsörlunum tilbaka þá er ríkistjórnarni ekki sitjandi eða stætt Þannig að þú er ávísin á stjórnarkreppu Ég held að bara get ekki annað verið með að við, með að við það að samfylkingin hefur frá uppafisækt að, að þetta sé þeirra megin mál uh, að ef að þetta er dreigðið tilbaka er þá ekki verið að segja við samfélgingina að þið geti ekki lengur sittið á, á, á stjórnum þess vegna er ég ekkit vissum að þetta komist í gegn þráttur að ég sé nokkuð samferður um það að séu fleiri heldur en um 30 þingmenn sem að ég aðnur kannski vildu það en það, það, það er ómulegt að, að, að, að spá á fyrirhunda. Ég er alveg vissum að þetta verður lagt fram vegna þess að, að þeir sem eru í stjórnarnaðanstöðinu þeir vilja hjálpa til við að að nutta stjórnaflokkunum saman eh, ég er ekki vissum að þeim takist það en það verður mjög erfitt fyrir stjórnin, stjórnin að halda sínum þingmönnum saman í einum flokki á bakveg þetta þegar að vita er að, að mikill hluti vinstri græna er einfallega bara móti eh, þessari aldar umsók Hvað heldur þú? Jónstæmpa? Ég náttúrulega hef ekki hugmynd um það og, og <laughs> ég er nú ekki spámanlega vaksinn og síst að öllu þeirra pólitíka á, á í hlut en ég get tekið undir margt að því sem að Jón segir varðandi svona sko líklegt scenari og ég er endar og það er nú svona sem allar spyrja með því ég tel að það sé óráð að, að draga umsóknina tilbaka, ég held að við erum að klára þetta ferli það var, það, það var sett á stað með, með fullkonlega eðlilegum og líðræðislegum hætti Fjórir af fimm flokkum höfðu það á stefnarskörðunni Já, já, já, já nei, ég segi þannig að ég, mér finnst, sko, mér finnst að sko, við eigum bara að klára þessa, þessa ferð sem við erum lögð á, á, á staði í og ég held að það myndi ekki sko, hjálpa okkur til, til langfram að, að, að, að hætta við og sérstaklega ekki náttúrulega þegar ég er indreið þeirra skoðanar að vega um að ganga inn eins og það skilja mjög vel að að Jón vilji hérna, draga þetta tilbaka því að hann vill ekki fara inn og, og, það, og þetta ber það, alveg að virða það og, og veist, það, það er algjörlega fullgild og eðlileg skoðun og frá þeim sjónarhóli það væri skinsanlegast að, að, að hætta við en frá sjónarhóli okkar sem erum þessara skoðunar og ég held að það væri nú líka gott að fá með afgerandi hætti úrsliti í þessi mál. Nú er mennuð þetta mjög sikkura skoðunar á því hvað er raunhægt að gerist og yfir og yfir það er þetta gott og, og hérna eh, sessinötu minn er á því að það sé ekki ég er á því að það sé við getum, við vitum ekki hvernig aðeldarsamlingurinn er eh, sessinötu minn talar um að þetta sé aðlugunarferli ég segi það er meira en aðlugunarferli það þarf að semja um tiltekna hluti og það er einhver útkoma sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig er fáum þetta bara allt saman og reynd og þegar þetta liggur fyrir eftir, já, ég veit það ekki, 18 mánuði 2 ár, 3 ár, 4 ár, ég veit það ekki og þá svona sirka vitu við þó að það verður nú öruglega samt að reyfist um hvaða þýðir sem í samfélagnum stendur mm. að þá erum við þó eitthvað konir örlítið nær mm. og, þá, og það er annað sem ég held að sé líka mjög mikilvægt að því að mennum hefur auðvitað verið mjög tíðrætt um hérna, sko, erfileikana sem stæði að í Evrópu og ekki allir að draga úr þeim og, og gríkir eiga miklum erfileikum spánverjar, írar og svo fram með, svo menn hafa verið uppið með mikla rumræður um sko, framtíð efrunar og hvort og, og, fyrir mánuði var Breskur hafðflæðingu sem sagði að hún ætti viku ólifaða og hún er nú ekki farin en þá en, en það getur vel verið að hún verði ekki til eftir ár, ég, ég veit það ekki, ég held að hún verði til en, en er þá ekki bara gott að við erum í þessu ferli því ég segi núna er samstarf Evrópuríkjana að fara í gegnum eitt erfiðast, erfiðustu próraun frá upphafið þessa samstarfs og ef við ekki sjá hvernig þeim tekst til við að leysa úr þessu. Nú ef þetta hreinur allt saman saman og þá er sjálf hætt, þá er, er ekkit bandalega að ganga, ganga í. Nú ef þeir ná þessu saman, ef þeir geta, nú þá spyr maður að byrju, er ekki gott að vera í svona klúpi sem, a, sem, a, sem að ræður við þetta fyrir utan þessi gildi sem að Uh, eru í mínum huga mjög mikilvæg og, og, og ekki að horfa bara á þetta frá, frá efnahagslegu sjónarhóli en, en ég veit að þau gildi er líka hægt að horfa á frá öðrum sjónarhóli og komast að <laughs> gagstaðri sko nýðustuðu mm. en ég held að það væri óráð að draga þetta tilbaka en hvort það verður gert Ég, ég veit það ekki, ég trúi nú ekki að það verði gert og ég held að partur af þessu sem er líka mjög óheppilegur er það að, að aðildin eða spurningin um aðild, aðild ekki hún hefur því miður algjörlega dottið inn í hennar hefðbundnu flokkspolítísku skotgrafir erum við sem er sérstakt sko með vinstri græna og þeirra stöðu sem við vitum að þeir sagðu við skulum sækjum en við erum á móti en að öðru liti er þetta sko þó að þú, ef þú skoðar fylgismenn hérna, og kannanir að þá hef, hafa svona fylgjendur flokkana eða stuðningsmenn skoðum við segja, það hefur verið mjög mjög svona sveiflugjönd en núna eru sko flokkarnir alveg búin að taka mjög einarða afstöð og ég held að þetta mál er bara stærra heldur en og það er reynsla flesta annara þjóða flokkarnir, þeir ráði ekki við þetta mál almenlega og ég held að það sé óheppilegt sko að þetta sé orðið svona og, og ef, sko hvort að spurningin um aðild ekki aðild sko ef að, ef að líf ríkistjórnarinnar er orðið aðalatrið í spurningun um aðild eða ekki aðild, ég held að það sé ekki góð forsenda skiluru, þú veist að það sé eh, hérna ákvarðandi þátturinn skiluru. Ég er alveg 100% samanlega því en það er hins vegar alveg óhjákvæmilegt að ef að þessi tillegum að draga umsóknum tilbaka verður lög fyrir að þá, þá snýst þetta í raun og veru um líf ríkistæðurinnar vegna, vegna þess að samfélkingin hefur verið svona grimm á þessu eina málefni ef, ef þeir hefði ekki verið það frá, frá uppa við þá gætur kannski íttið til hlýðar og sagt þessum sækjum þetta í tvö eða þrjú ár þegar það er búið að koma í ljóskorta menn, menn spjara sig almenna í Evrópa á, á þeim málum mér langar að minnast á það að ég ég er mjög ánað með umræðina hérna hjá okkur að hún hefur snúist um jákvæðu lutina hvort að við eigum að sækja um aðeld eða ekki en, en ekki um neikvæðu lutina hún hefur ekki snúist um, um uh, ræðslu áróðurinn og, og alltaf neikvæða og, og, og svo þarf frá myndi göttum og ég held að umræðan þurfi að vera á þeim grundulli en ekki í þessari eilíðar niðurreist starfsemið þar sem að nóg er af efni á báða bóa já, já. þannig að Já, ég, ég tek undir það, ég held að það sé mjög mikilvægt að, að, að menn svona ræðum þetta út frá svona þessum starri en detti ekki niður í akkúrtútnar eða, eða sko spánska tóra inn á grundar fyrir því sko, heldur talum þetta svona í starra samhengi og, og þar þetta eru bara mismunandi sjónamið eins og þeir komið skýrt fram hérna í dag en ég held að það sé mjög mikilvægt einmitt að, að geta rættað á svona svona tiltöla <laughs> yfirvegaðan hátt sem ja. ég vona okkur hann að tekja svona sæmilega <laughs> hérna, hérna í dag, ég vona það miskusti Já, ég held að hérna, við tökum undir það við frosti og, og hérna bara þökkum okkur gerlega fyrir komuna í þáttin og hérna það er svona hugmyndin með þessum þætti það er að gefa mannum aðeins meira rými til þess að, til þess að tala og, og ekki kannski eins og for, formið í mörgum öðrum miðlum það er svona knýr menn svolítið stundum í, í skotgræðunar þannig að eh, það er spurning ef að spá, spá þín rætist Jón Stendur og við verðum hérna jafnvel eftir fjögur ára en þá hérna sem þætti ekki komið niðurstað Já ég hef sagt af því ég sagðist nú hafa verið að hugsa um þessi mál í 20 ár og, og, og, og við hefum oft verið spurður að þessu, hver, mun Íslandi ykkur tíma að verða aðilað Európsambandinu og ég hef alltaf alveg frá fyrsta degi alltaf sagt já innan 5 ára mm. og ég held mig við það <laughs> <laughs> Þakka ykkur báðan kjærlega fyrir komin og við verðum hér að vikuleginni ég og Frosti Sigurðarsson með þáttinn í SB Nei að já, við þakkum Jóni Steindir í valdómasinni og, og Jóni Átna Bragasinni kjærlega fyrir komin í þáttinn og minnum á Facebook síðuna þar sem að upptaka þessum þætti veru sett inn ykkur tíma núna ja, fyrir helgi. Takk. Takk fyrir. Takk.